Figueres per la pau, diversitat i convivència. Els membres de les diferents confessions religioses de Figueres, les entitats socials i l'Ajuntament de, de Figueres. Volem manifestar una ferma condemna envers l'atac perpetrat a París el dia 7 de gener i a qualsevol lloc del món prendre la, de, la, de, la decisió de posar fi a la vida d'altres persones no ens parla de cap projecte polític, ideològic, religiós o moral. Ens informa només del grau d'intolerància i nula empatia que algunes persones són capaces de desenvolupar. Ja hi ha qui apunta cap a la... Se sent? Ja hi ha qui apunta cap a la comunitat musulmana en bloc, a la immigració o als ciutadans de, de determinats països. Que ho faci la gent del carrer és trist, que ho facin persones amb responsabilitat és greu. Volem reivindicar la feina feta des de fa anys per totes les comunitats religioses de Figueres en pro de la convivència, la integració i la pau a la ciutat de Figueres. Volem fer arribar a tothom que la religió no és terrorisme, ja que en aquest cas el veritable islam és pacífic i no dona cap suport ni empara cap acte de violència. Les comunitats islàmiques defensen la pau, la justícia i el respecte a la vida de tots els éssers humans com a principi bàsic La realidad es compleja y ello ha de ser el mejor antídoto contra el simplismo a favor del racismo y la xenofobia. Que entre los asesinados de estos atentados hay un musulmán, que de hecho la mayoría de las víctimas del terrorismo y la yihadista sean musulmanas, o en positivo que entre las nuestras de solidaridad y pésame expresadas durante estos días, muchas vengan del mundo musulmán, deberían ser datos suficientes para romper estereotipos y falsas percepciones. Hagámoslo y ayudemos a hacerlo. des de, des de tota la comunitat cristiana, catòlics, evangelistes, adventistes, baptistes i ortodoxos, de la comunitat musulmana, les entitats socials, col·lectius, governs locals i estatals i qualsevol persona que defensi la llibertat i la democràcia ens hem d'unir a favor de la pau i contra el racisme i la islamofòbia i en pro de la convivència la diversitat i el respecte envers els altres ciutadans de la nostra ciutat i fer de Figueres una ciutat model que treballa per la pau entre les cultures i les religions, per la diversitat i per el respecte.